ćwiczenia. Wysłuchaj zdania, następnie wykorzystując słowo, które usłyszysz, ułóż kolejne zdanie na jego wzór. Porównaj swoją wersję z nagraniem. Ich bin wütend. Aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Das war dumm von mir. Ihm. Das war dumm von ihm. Die Suppe war kalt. Das Steak. Das Steak war kalt. Der Tisch war schmutzig. Sauber. Der Tisch war sauber. Ich habe diese CD verloren, die du mir in der vorherigen Woche geliehen hast. Diese Zeitung. Ich habe diese Zeitung verloren, die du mir in der vorherigen Woche geliehen hast. Usłyszysz zdania w języku niemieckim. Przetłumacz je na język polski, następnie porównaj swoją wersję z nagraniem. Beruhige dich zuerst. Najpierw się uspokój. Sag mir, was passiert ist. Powiedz mi, co się stało. Das ist nichts Wichtiges. To nic ważnego. Lass ihn in Ruhe und vergiss es. Zostaw go w spokoju i zapomnij o tym. Ich habe eine Überraschung für dich. Mam dla ciebie niespodziankę. Es tut mir leid, aber der Kellner ist unhöflich. Przykro mi, ale kelner jest nieuprzejmy. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nie wiem, jak powinnam to powiedzieć. Ich habe diese CD verloren, die du mir in der vorigen Woche geliehen hast. Zgubiłam płytę, którą pożyczyłeś mi w ubiegłym tygodniu. Es tut mir wirklich leid. Jest mi strasznie przykro. Das ist kein guter Tag für mich. To nie jest mój dobry dzień. Mach dir keine Sorgen. Nie przejmuj się tym.